In die achtste maand, in die tweede jaar van daar is, het die woord van die Heere gekom tot Sagara, die sien van Ber, Geo, die sien van Edu, die profeet, en gesê, die Heere was baie vertoornd op jullie vaders. So moet jy dan aan hulle sê, so spreek die Heere van die leerskare, keer terug na mij, spreek die Heere van die leerskare, en ik zal na hulle terugkeer, sê die Heere van die leerskare. Moe soos hulle vaders wees nie, tot wie die vroere profete geroep en gesê het, so sê die Heere van die leerskare, bekeer jullie toch van jullie bose wee en jullie bose werken, maar hulle het nie gehoor en na my nie geluister nie, spreek die Heere. Jullie vaders, waar is hulle, en sal die profete verewig lewe, maar my woorde en my inzettingen wat ek my knechte, die profete, beveel het, het dat jullie vaders nie ingehaal nie, zodat so tot een keer gekomen en gesê het, soos die Heere van die leerskare om voorgeneem het om aan ons te doen ooreenkomstig ons weer in ons werken, so het hij met ons gedoen. Op die 24ste dag van die elfde maand, dit is die maand Sebat, in die tweede jaar van Darius, het die woord van die Heere tot die profeet Salgara, die sien van Ber, Geo, die sien van Edu, gekom en gesê, ek het in die nacht een gezicht gesien, daar was een man wat op een bruin paard rij, en hij het gestaan tussen die myrtebome wat in die diepte was, en achterom was daar bruin, vos en wit paarden. Toe sê ek, wat betekent dit, my leer? En die engel wat met mij gesprek het, antwoord mij, ik zal het doen wat dit beteken. En die man wat tussen die myrtebome gestaan het, het aangeef en gesê, dit is hulle wat die Heere gestuur het om die aarde te deerkruis. Daarop het hulle die engel van die Heere, wat tussen die meerte bome gestaan het, toegesprek en gesê, ons het die aarde deerkruis, en kyk, die ganse aarde is stil en rustig. Daarop het die engel van die Heere aangeef en gesê, Heere van die leerskare, hoe lang nog bly is sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Jeda waarop hy alreeds 70 jaar vertoornd was. Toe antwoord die Heere die engel wat met mij gesprek het, goeie woorde, troostvolle woorde, Daarop sê die engel wat met mij gesprek het, roep en sê, so spreek die Heere van die leerskare, ek iwer oor Jerusalem en oor Sion met een groot iwer, maar ek is grootliks vertoond oor die sorgloze nasies wat, terwijl ek een weinig vertoond was, die onheil aangehelp het. Daarom, so sê die Heere, ek wend my met ontferming tot Jerusalem, my huis sal daarin gebouw word, spreek die Heere van die leerskare, en een meetsnoer oor Jerusalem gespan word. Roep verder en sê, so spreek die Heere van die leerskare, my stede sal weer oorstroom wees van goede dingen, en die Heere sal Sion weer verdroos, en hij zal Jerusalem weer verkies. En ik het my oor opgeslaan en gekyk, daar was vier oorings. Toe sê ek aan die engel wat met mij gesprek het, wat betekent dit? En hij antwoordt mij, dit is de oorings wat je daar. Israël en Jerusalem verstrooi het. Daarop toen die Heere my vier smede, toe sê ek, wat kom hulle maak? En hy antwoord en sê, dit is die oorings wat jy daar so verstrooi het, dat niemand sy hoof opgeef het nie, maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die oorings van die nasies neer te werp, wat die oorring teen die land van Jeda opgesteek het om dit te verstrooi.